Non, li fèmen a midi. 3, M bezwen achte yon manchèt. Al nan magazen sa a. 4, N ap vin jwenn mwen? Non, timoun yo ap soti lekòl. 5. Ban m yon ti lè. Li dizè mwen m ka. 6. Yo malad. Genyen yon dispansè nan bouk la. 7. Kilè li ye souple? Nou pa konnen non. 8. Louis ap ede w? Non, li bezwen al lavil.